а передсмертні волання з нею однак було б чути. А поки що ж їхали вулицями міста, хай окупованого, завмерлого, а проте живого і непокірного. Це помічалось по многотінні міської вулиці внизу, під тим крихітним отвором на дні, котрий, хоч і як було тісно в кузові, смертники намагались не заслонити. Хіба хтось ненароком від сильного китка машини наступав на нього босою порепаною ступнею, але миттю приймав ногу, бо зараз для них це було єдине віконце в світ. По миготливому клаптику землі Микола визначив, що везуть їх на околицю, зникла трамвайна колія, здається, таки на серець. Мабуть, не помилився сивобородий, коли заговорив у камері про Бабин Яр. Поки що дихалось порівняно легко, як можна дихати в тісному, затушкованому, наче домовина кузові 34 душам. Головний газ, поки що не надходив до середини, розвіювався синім димком позад машини. Нараз у кутку хтось розпачливо заквилив. Не чим дихати, він задихається, мабуть, увімкнули газ, і Миколі одразу видав, ніби дійсно горлянку з душою пазми, ковтнув повітря на стилу, аж давлячись ні. То лише здається, то нерви. Того у кутку заспокоїли, підтягли до отвору в днищі, і він лежачи припав до вічка. Дихав і дихав, хапливо, глибоко, як астматик, затулив лицем отвір, і в душогубці настала суцільна темрява. Нарешті машина загальмувала, спинилась. Можливо, тепер увімкнуть. Але ні. Почули, як з надвору взялись відчиняти двері, і всі полегшено зітхнули, хоч знали, що їх привезли на страту. Потім, хай що буде аби тільки не задихнутися до газу в липучій темряві, не корчитись у передсмертних агоніях, аби тільки побачити ще хоч раз сонце, далеке, сяюче тепле сонце, і небо прозоросинє, і землю зеленою милу, хай обколючену дротом, сплюндровану ворогом, а все-таки нашу найріднішу на світі землю. Стулки дверей, гидко чмокнувши, розтулились, наче машина жадібно плямкнула, і по очах в'язнів полоснуло сліпуче світло. Сонце вже підбилось вище, набралось сили. Микола прикинув. Їхали з півгодини, хоч видавався цей шлях, може, довшим за все життя прожити донині, бо рахувались не роки, не дні, а кожен подих, вдих і видих, вдих, видих. І все ж найдивовижніше було те, що їх не потроїли в душогубці. Очевидно, жертви були ще потрібні вбивцям. Для чого і куди б це таки їх привезли? Безумовно, до якогось концтабору, здається, таки Сирецького, бо всі концтабори мало чим відрізнялись один від одного. Висока горожа з колючого дроту в кілька рядів і так перевита, що якби навіть хотів переплутати дужче, не зміг би дощані будки сторожових вишок, вартові кулемети, автомати, вівчарки, сита, вифранчена охорона, солдатня, офіцери, різні бандфюрери, ну і, дійсно в'язні, знецилені, виснажені напівголі, ще живі одиниці. Привезених поставили в шеренгу по зросту, і Микола найвище опинився першим. Рівняюсь, пролунало. Проте от тієї команди шеренга лише колихнулась туди-сюди і знову застигла не ставши рівнішою. Їх оточив посилений конвой з собаками і вздовж шеренги повільно рушив довгоногий, мов чапля гестапівець, зняв з руки чорну замшеву рукавичку і, йдучи, недбало похлиськував нею обліву долоню. Дійшов до краю, зупинився біля Миколи, старанно натягнув рукавичку, потім рвучко зірвав з нього кашкета, глянув бредливо, але сказав «Гуд, хороший і пожбурив у бік метрів за п'ять, подивився на робочий Микола Піджак, сірий сукняний, на розтоптані прості черевики і зненацька зіпонув так, немов би усі уперто відмовлялися його слухати. Одягайсь! Втіпнулись під напрасованим френчем гості плеті, наче сам злякався свого крику. Тепер ви будуть роздягать, гукнув же спокійніше до шеренги. І складаль. Чобот там, картуз там, фоаналь, роздихайся. Знову заврещав ще пронизливіше, наче в нього не вистачало терпіння пояснювати те, що, мовляв, мало і так бути усім зрозуміло. Колона глухо гойднулась, заворушилась, бранці машинально роздягалися, переходили, мов сновиди, від одного місця до другого, скидали речі на купи, сорочки до сорочок, штани до штанів. Коли хтось помилявся, болючий удар палицею миттю поправляв його, приводив до тями, і купи росли, більшили штани, картузи, черевики, щоб потім наглядачам не довелося витрачати часу на сортування сорочки до сорочки, піджак до піджака. Микола роздягнувся і тепер мав час оглянутись круг себе. Інші вже роздягалися, хто з мовчазною байдужістю, хто з німою ненавистю а дехто щось уперто шепотів, молився чи лаявся. Збоку тягнувся похилий спуск до ями, метрів із п'ять завширшки, що поступово глибшала і кінчалась обривистою земляною стіною. На висоті так метра з півтора присохла глиювата стіна, була перешечена чорними дірочками. Від країв рідше, далі густіше, а посередині дірочки зливались, утворюючи широку рвану заглибину. Догадався від куль то кулі так зрешетили круту земляну стіну якраз на висоті людських голів. Перш ніж упитися в землю, вони продірявлювали черепи сотні і тисячі людських голів, бо ж просто було малесеньким капкам свинцю вибихкати отаку довгу широку заглибину в стіні. І в кожній тій голові теж снувались якісь думки, виношувались плани, жили неймовірні сподівання до останнього, віра на втечу, на порятунок, як зараз у нього. А ви виявляєте, все це було марним. Невже кінець. Хотілося тигром стрибнути на конвоїв, що стояв поблизу останнім зусиллям, вирвати в нього з рук автомат і стріляти, стріляти, але не вмерти покірно, а загинути в боротьбі, знищивши ще хоч одного ворога. Але та відчайдушна думка так само раптово, як спалахнула, згасла. Він не вирве чужих рук автомата і не встигне зробити жодного пострілу бо ворогів багато, у них зброя, і досить йому шарпнутись вбік, як його одразу схоплять, повалять, затопчуть. Те, на що намірявся зважитись, було самогубством, а він ніколи не схвалював тих, що квапились померти, відмовляючись від подальшої боротьби. Він чекатиме, адже чекав уже довше. Ще бодай кілька хвилин споглядатиме землю, небо бачитиме сонце, що поспішало здійнятись вище, немов побоювалось, що коли й далі стоятиме низько над горизонтом, понад знівеченою свинцем глиняною стіною, то кулі зможуть продірявити його. Блакитна безмір, у яку, вдивившись, починає здаватись, ніби ти безтілесний, линеш кудись у нерозгадані світи, котрим немає ні початку, ні кінця, як тобі самому. Бачити навкружжя у журливому багриці осені, де зараз стоїш яка стелиться далі і далі, поза колючий дріт, поза фронти, пожежі, де живуть інші люди, багато-багато людей. Ластівку, що зненацька шугнула збоку, залетіла сюди, немов чимсь зацікавившись, та й злякалась, побачивши те, що тут діється, кинулась геть, тріпнула крильцями і вже далеко на волі. Чому людина не має крил? А якби мала? Хіба не знайшлися б виродки, які б їх обтікли? Людині з крильми було б не легше жити на світі, а може навіть болючіше від відчуття власного безсилля. Прощай життя. В цю мить йому виразно проглянувся його кінець, навіть не сподівався раніше, що можна це побачити настільки виразно. І от саме тепер дощему забагалось подивитись і початок свого життя, перші кроки перед останнім кроком. І попливло в уяві, замиготіло наче на кіноекрані, коли фільм демонструють прискорно, плівка раз у раз обривається і кадри перескакують так, що ледве встигаєш уявити зміст. Зринуло від того моменту, коли став пам'ятати себе. Раніше не замислювався над тим, відколи сприйняв себе власним чуттям, усвідомив своїм розумом, а не з чужих оповідей пізніше. А ось тепер постало перед очима саме те, що вдалося запам'ятати самому. Найперше упав з печі. Зовсім малим, ще років у три, дуже забився об гострий пруг припічка. А може, тому запам'яталось, що в ту мить несамовито скрикнула мати від переляку. Потім полетів з коня, мало не звернув собі шиї, а взимку, спускаючись на санчатах із засніженої гірки, ударився з розгону об дерево і перебив ногу. Певно, життя найгостріше відкладається у пам'яті насамперед своїми падіннями і ударами, болем, а далі картини попливли послідовніші, яскравіші, наче я зовсім недавні, немов бачив їх учора чи позавчора. Школа в рідному селищі, київський технікум, практика в Ленінграді, праця на півночі, потім на пункті радіоконтролю у Боровому, початок війни, підпілля, арешт, Лариса. І нарешті ось це чого не хотілося би ніколи бачити, але що ввижатиметься вічно, скільки б не доводилось прожити хвилину, чи може. Знову клинилась надія. Становися, зімкнись, аж здригнувся з несподіванки. Що? Уже всі роздяглись? Речі точно розкладені на купи, черевики, штани, кашкети. Рівняюсь. Шеренга заколивалась, знову не ставши від того прямішою. Навіть для розстрілу треба рівняти. Подумалось Миколі, і злість, що враз нахлинула, миттю повернула його до жахливої дійсності. Прощавайте, друзі, вірні товариші, живі і непівживі усі, усі. І люба моя Ларисенко, і гордій, що теж стоїть у цій же шерензі, десь там посередині, хоча й не низького зросту і міг би стояти ближче на видноті але щось, либонь, не дозволяє йому бути поруч, чи, може, посередині завжди безпечніше, спокійніше, і він навіть тут не забуває того. Усі, прощавайте, усі. На якусь мить затулив очі долонею, ніби сподівався, що після цього перед очима постануть інші картини. Але ні. Все було, як і раніше, можливо, тепер навіть бачилось зіркіше. Шеренга, що визміялась у ярку, яма з густо покльованою кулями стіною. Зараз блискливо командують по одному в яму марш. Все зважено чітко, як по заведеному, і він перший, бо найвищий ступить якихось кроків десять туди, до подірявленої стіни, сходитиме нижче і нижче, аж поки не заглибиться настільки, що голова опиниться на рівні вигризаної свинцем вирви, і тоді у глиюватій стіні з'явиться і його дірочка. Мабуть, уперше в житті пошкодував, що він високого зросту, що доведеться першим увіходити до ями, тоді як гордій нижчі в кінці колони, ще якийсь час бачитимуть сонце, небо, землю, ластівку. Колись він гордився своїм зростом, бо любив бути першим, любив, щоб від нього вимагалося більше, доручалось найтяжче. Та й жартували друзі високі, більше подобались дівчатам. А я довгоногий офіцер у чорних рукавичках. Хвацько доповідає щось другому, такому стебатому і виструнченому, немов двійнику, і починає здаватись, що то вже двоїться в очах. Другий кива головою, і коли перший закінчує, зненацька гукає точнісінько, як і той перший в рукавичках пронизливо і люто. Наліво! Бігом! марш!» Микола механічно повернувся праворуч, туди до ями, куди наготувався повертатись. Не встигнувши навіть подумати, чи офіцер помилився, командуючи наліво, чи ще чогось не доробили з ними, як удар по спині миттю обернув його круг себе. Бігом підхопили команду конвоїні, і в'язні зірвалися з місця і побігли. Кудись уперед, поки що невідомо куди, аби тільки далі від ями з перешеченою стіною, хоч добре знали, куди б не добігли, не опиняться далі від смерті. Schnell, schnell, гукали з боків охоронці з вівчарками на тугих повідках, і, здавалось, оті угодовані собацюри з наїжаченими, як у веплів, спинами не гавкали, а теж хрипіли schnell, schnell. Біжать, хоч бігти вже неспроможні, навіть підтримують, волочать за собою тих, що падають, спотикаються, допомагають їм, аби не віддати на поталу псам що скачуть з боків разом з конвойними, кидаються в'язням на плечі, бо, певне, собакам здається, що люди не просто біжать, а тікають, їх треба ловити, хапати зубами, рвати, як звикли вони шматувати людей і напівмертвих, і напівживих. Марш, марш! Людське хекання вже голосніше від собачого хрипу. Нарешті якісь ворота. Вартові з черепами на рукавах, автоматами на грудях, пропускають довгу рухливу вервечку і аж присідають одреготу, глузують із конвоїрів, котрим доводиться бігти поряд із в'язнями. Schnell підганяють своїх жартома і конвоїри, біжачи, теж глумливо сміються у відповідь. Вони розуміють один одного. І щоб підсилити враження безглуздо веселої картини, а може, аби приховати свою втому і ніяковість однезавидної ролі, конвоїри ще лютіше вигукують оте ненависне schnell. Біжать по крутому глинистому узвозі. Обабіч при жовклі дерева теж на те біжать. Може на тому моменту тікати? Бігти, але не туди, куди тебе женуть, а десь у протилежному напрямку, хоч би і безвісти. Але ж як тікати, коли ледве переставляєш ноги, і отот упадеш із боків, захлинаються гавкотом вовкодави, і конвоїри хриплять, гарчать, ніби хочуть поперед вівчарок кинутись на в'язнів і перегризти їм горлянки. В голову стука одне не впасти, тільки не впасти. Раптом команда лягай. Мабуть, стомились конвойні. Невже і вони, ці бездушні роботи, здатні втомлюватись? Замахали кийками, але так для вигляду бо не було вже кого бити, в'язні миттю лежали покотом на згарцьованій землі. Груди ходили ходором, і серце гупало, а тут, здається, проб'є грудну клітку і розірветься на клапті. Полежати б довше, вгамувати і груди, і серце, розслабити м'язи, полежати б ще бодай хвилинку. Та вже лунає команда встати бігом. Тепер палиці вимахують недаремно, тепер вони б'ють, по чому попало з усієї сили, відривають в'язнів від землі, такої милої та бажаної, якою вона, мабуть, ще ніколи їм не здавалась. Підводять, змушують бігти, в'язні біжать, наче земля додала їм сили, як у давній легенді про Антея. Хоч роти розширені до краю, а проте неспроможні схопити вдосталь повітря. Немов би довкола стає дедалі менше кисню і доводиться задихатись а кисню ж того доволі, бо навколо така прохолодна передосіння свіжість, хоч пий, і вся велетенська небесна чаша повінця виповнена тією живлющою прозорістю. А в'язням повітря не вистачає. Вони задихаються, ніби вся земля перетворилась раптом для них у душогубку. Груди здавлює так, що хочеться видихнути всього себе і рот, хоч роззявлений до краю, здається, заткнуто смердючим тугим кляпом. Лягай, валяться, мов підкошені, навіть не підгинаючи ніг. Немає коли, бо в ту ж мить доведеться знову підхоплюватись, а так хочеться полежати довше. Вставай, бігом, лягай, бігом, аби утомити найдужче і пригасити будь-які сторонні думки. Йоу! Ціляли у найболючіші місця і весело виготали. Доки ж можна, досить, більше немає сили. Можливо, пора упасти і вже не підводитись, будь-що буде. Хай січуть, добувають палицями, хай гризуть, догризають пси, хай пристрелюють, не підвестись і край. А проте знесилене тіло підводиться, схоплюється і ноги біжать, хоч розум і серце уже спиняються. Він більше не має моці, хитається, але біжить. не віч куди. Якесь широке провалля, яр. А коли в яр, то хіба невідомо який? Звісно, кожному у бабин яр. що було раніше. До війни про нього Микола навіть не чув, хоч досить часто бував у Києві. Навчався тут у радіотехнікумі на вулиці Леонтовича поблизу Володимирського собору. У місті було багато явнів. Весь високий правий берег, круті узгір'я, густо покраєні стрімкими проваллями. Навіть центральна вулиця хрещатик пролягала по дну давнього Хрещатицького яру, по якому колись князь Володимир гнав киян до води на хрещення. Через те нібито й назва. Можливо, Бабин Яр. Серед них був найбільший, широкий, глибочезний, з безліччю від дорогів розгалужень, теж глибоких і широких з прямовисними піщано-глинистими кручами, де привільно паслося граціозно стрибучим козам і охоче грали у війну куренівські хлоп'ята, з прозорим струмком, що клекотливо петляв золотистим піщаним руслом аж до Дніпра. Починався яр од Лук'янівки, де знаходилось центральне міське кладовище, і серед киян побутувала жартівливо печальна приповідка. Не поспішай, на Лук'янівку встигнеш. Навпроти, через дорогу розкинулось єврейське кладовище, густо всіяне плоскими гранітними надгробками, огороджене сірим кам'яним муром, що тягнувся понад урвищем, наче фортеця. По другий бік провалля тулились людські садиби. Плавуни обривали городи, і як де паркани вже звисали над прірвою і коріння дерев плутаною мичкою петлялось у повітрі, все, що вперто тримаючись землі, подекуди на схилах виднілися сліди колишніх гончарських горнів, можливо, ще з часів Київської Русі або й давніших. Тільки но з'явились вони на землі від початків нашої ери, бо в книжках писалось, що тут, на Кирилівських горах виявлені поселення первісної людини. Художник Їжакевич навіть зобразив таке поселення на картині. Там, де яр виходив на простір до Дніпровського неокраєго лугу, на мальовничих пагорбах розкинулись корпуси відомої психіатричної лікарні, що по простонародному називалася Кирилівкою. Ця назва теж увійшла у мову киян коли хтось плів на несусвітні дурниці, явно безглуздя, запитували не без іронії, ти не з Кирилівки. Або коли в родині виникав надмірний розгардіяж, скаржились вдома справжня Кирилівка. На території лікарні, у прозорому гайку на узгір'ї, височила старезна церква, теж іще з князівських часів. Казали, тут була резиденція чернігівських князів у стольному граді Києві. Пізніше церкву розписував неповторний врубель. Попід горами, уздовж берега, згодом виникла вулиця Кирилівська, справжня міська вулиця з багатоповерховими будинками, бруківкою і тротуарами, з трамвайною лінією, що тяглася у віддалену дачну околицю пущу водицю. Над струмком провис широкий кам'яний місток з чавунними поручнями. І коли 21 вересня 41-го року місто захопили гітлерівці і перестав діяти водопровід, натовпи людей збирались біля мілкого вируючого потоку. Черпали у відра, бачки, каструлі, глечики, воду для варки і для пиття, але тільки до 29 вересня, до того страшного дня масових розстрілів, після яких казали, вода в потоці стала червоною, і люди перестали її брати. Але це буде потім. Словом, про цей яр Микола не чув і, можливо, і не почув би, коли б не почалася війна. Перший віроломний удар ворога вже вкотре знову прийняв на себе Київ. Так і в пісні співалося 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили. Нам объявили, что началась война. Напередодні з вечора Микола залишився у свого студентського приятеля, котрий мешкав на Стрілецькій поблизу Софії. 22-го в неділю у вихідний намічалося відкриття центрального стадіону на Червоноармійській вулиці, найбільшого на той час у нашій країні. Передбачалось грандіозне спортивне свято, футбольний матч між київським Динамо і московськими армійцями. Вулиці від вокзалу могли перекрити, і Микола вирішив заночувати у місті. Друг навчався в інституті і мав брати участь у параді. Навіть форму видали білу футболку і сині труси з лампасами, і гумові балетки, теж сині з білим. Форма приємно віддавала злежалим запахом складу, і приятель показував її не без хвастощів. З ним разом сподівався Микола пробратись до стадіону. Якщо не пропускатимуть, жартував, зніму костюм під пахву і піду в майці та трусах. Хлопці розкотисто реготали, уявляючи, як це було б кумедно, якби Микола справді вклинився в колону в домашніх, довгохолоших трусах і м'ятій майці з клунком під пахвою. Нагадався випадок чи анекдот, як в одного їхнього викладача, старенького і худющого, мов хрущ, професора, загубився на пляжі одяг, і він біг через усе місто в трусах, наче спортсмен, учасник якоїсь естафети, викликаючи неабиякий подив і заохочення у перехожих. Потім допізно грали у шахи, сварились. Микола вимагав, узявся ходи, а приятель смикався, канючив повернути хід. Мати нагадала синові, ну він же гість, хай вже з батьком у вас до бійки доходить. Тоді товариш поблажливо погодився. Справді незручно вигравати у гостя, ніби піддавався навмисне. Після цього Микола не захотів більше грати але і полягавши в постелі, довго не могли заснути, збуджено шепотілися про минуле, теперішнє майбутнє, про що тільки могли говорити друзі, котрим нечасто випадало бачитись. І вперше Микола відкрився перед іншим про своє захоплення Ларисою. Уже і репродуктор на стіні примовк, а вони з нею гомоніли, немовби відчували, що це була їхня остання зустріч. Поснули, коли почало сіріти, і в широких шибах вікна зблиснула золотом верхівка Софії. Туди висягало сонце, що сходило з-за Дніпра. Та тільки потонули в солодку димоту, як раптом хтось дуже вимогливо затарабанив у раму. Шибки жалібно задзвеніли, заплящали ще, ще. Крізь густий світанковий сон ніяк не могли дотямити, що діється. Здавалося, хтось настирливий і безцеремонний добивався у хату, нетерпляче гатив кулаком у вікно. Шипки деренчали, як не вилетять, і нарешті одна таки не витримала і з розпачливим брянскотом посипалась на підвіконня. А ліжка ходили ходором, і вся кімната, підлога, стіни похитувались, мов від землетрусу. Хлопці посхоплювались як ошпарені. Мати вже тривожно туманіла біля вікна на тлі ранкового неба, мов розіп'ята на перехресті рами. А у прозорих сутінках і часті постріли гармати, і монотонне гудіння невідомо чиїх літаків, і якесь незнане ще земне стогоніння здавалося особливо близькими і одлунистими, ніби стріляли десь зовсім поруч, може, з подвір'я Софійського собору чи навіть з даху сусіднього будинку. Так гучно ляскали постріли і літаки, певно, ворожі, якщо по них стріляли, гули немов над самісінькою головою. Шипки тряслися, брящали, несамовитіли. У кам'яному квадраті двору і на вулиці вже стояли люди, не розуміючи, позадиравши голови. В безмірі неба сріблилася цятка літака, наче стояла на місці, ледь-ледь пересуваючись, а поруч неї густо спалахували білі клубочки, пухнасті, мов головки кульбаби. Здогадались, розриви снарядів. Хтось запевняв, що це навчальна тривога. Бували такі останнім часом. Але ж як могли снаряди рватися так близько від літака, якщо це навчання? І водночас дивувало, якщо все це справжнє, то чому так довго не могли влучити? Пухнасті спалахи поцяткували небо, а літак собі повз і повз, мов ті постріли зовсім його не обходили. Те на якийсь мент повертало надію, що це таке навчання, але з цього так тривожно купчились на подвір'ї і на вулиці люди, так шалено ляскали постріли, і скло вікон отот вилетить із рам. І все ж тоді не думали, не могли повірити, що почалася війна котра зразу ж позначиться і тут, у Києві, за сотні кілометрів від кордону, що всього через кілька місяців вулицями міста повстимуть ворожі колони, стрикотітимуть немилосердно чадячи димом німецькі мотоциклісти. Того дня не відбулось ні відкриття стадіону, ні спортивного параду, ні футбольного матчу. Найвигадливіша уява не могла припустити, що невдовзі київська команда змушена буде грати з командою окупантів, розгромить її, і той матч стане останнім їхнім поєдинком смерті, бо футболістів-переможців після нього одвезуть теж у Бабин Яр. Це все буде потім. А Миколі все ще не хотів повертатись додому у селище, повірити, що на землі виникло щось таке, що безжально перекреслить багато чого найсвятішого, знівечить розтопче найсвітліші плани і наміри. Поснідавши, вони пішли з другом у кіно. На Хрещатику, у глибині двору, знали затишний кінотеатр, де часто бував ще піонером. Демонструвався фільм Танкісти хоч бачив цей фільм, а чомусь забаглось подивитися його ще раз. Не вдалося. Кілька разів за сеанс зненацька починала вийти сирена, демонстрування припинялось, і вони сиділи принишкло у темному залі і досі не розуміючи, що діється в світі. Танкісти у фільмі легко перемагали ворога, майже жартома оточили і взяли в полон вороже командування, а тут. Завували сирени і ляскали постріли, і десь високо в небі знахабніло гули літаки, і ніхто не здогадувався, як у цей час доводилось скрутно нашим танкістам на справжньому полі бою, як героїчно бились вони і відступали. Десь під обід радіо нарешті повідомило страшну новину, і Микола не став довше затримуватись у місті, подався додому де всі вже знали про початок війни. Хоч і досі у це не вірилось. Як могли фашисти зважитись на таке божевілля, напасти на нашу країну, на таку армію? Навіть закладалось наївне дитяче, може, вони вигадали якусь нову всемогутню зброю, схожу на гіперболоїд інженера Гаріна, читав про таке в одній фантастичній книзі. А фронт наближався. Через тиждень разом із своїми однолітками подався до військкомату записатись у добровольці, але йому досить серйозно і спокійніше, ніж сподівався, наказали залишатися там, де він працював, на пункті технічного радіоконтролю і виконувати задану програму до останнього. Так і вчинив. Ще передавав у Москву необхідні дані радіоконтролю, коли на подвір'я пункту із лементом і стріляниною увірвались німецькі мотоциклісти. Борове зайняли в кінці липня, через місяць від початку війни, а Київ мужньо зупиняв дику ворожу навалу ще два місяці. За кілька днів після захоплення міста колихнувся від вибухів Хрещатик. 3 листопада злетів у повітря Успенський собор Лаври, палали книгосховища, музеї. Здавалось, палало все місто, і багряниста заграва в небі видна була ночами за сотні кілометрів і в боровому теж. Над темними зубцями навколишніх лісів бачив Микола закривавлену височінь, яка ніби зовсім недавно промінилася ночами, як північне сяйво від яскравих електровогнів. Пожежі тривали з місяць, а коли припинились, небо над Києвом почало здаватись таким зловісно чорним, наче там уже не лишилось нікого. Місто зникло, потонуло у моторошній темряві окупації. Ось тоді і почув Микола вперше про Бабин Яр. Утікачі з Києва розповідали багато такого, що більше скидалось на переказ кошмарного сну, але в що доводилось вірити, бо вже встигли переконатися у найжахливішому. Найбільш неймовірне розповідалось про Бабин Яр. І хоч убивці знищували одразу і підряд усіх свідків, навіть довірливих дівчаток, що працювали у канцелярії на території табору і могли щось помітити чи здогадатись, Київ, одначе, знав усі подробиці уже через якусь годину після перших пострілів. Від людей нічого не втаїти. Народ завжди знає правду навіть раніше, ніж ті, хто її намагається приховати чи повідомити запізніло і спотворено брехливо. Люди – давно вже навчилися читати поміж рядками, чути поза словами, бо споконвіку існує найвірніший народний телеграф ще до винайдення звичайного телеграфу. Люди завжди довідаються правду, як би її не ховали, як би не старались фальсифікувати. 29 вересня 1941 року тут почалися масові розстріли киян і військовополонених. Спершу потяглися сюди довжелезні колони євреїв, по львівській вулиці з центру, по Глибочицькій з Подолу. Неподалік знаходилась товарна станція Київ-Петрівка, і нещасні йшли з надією, що їх кудись вивезуть залізницею. Жінки, діти, старі, хворі. Несли з собою все необхідне в дорозі, ключі від власних квартир, куди сподівалися ще повернутись найцінніше, що могли взяти з собою, бо де б не опинилися, а треба за щось жити. А тим часом в яру було все приготоване для масових розстрілів. Ретельно, продумано. Високий, виструнчений, дуже елегантний, зі стеком офіцер, ходив з групою есесівців понад стрімкими кручами, понад звивистими глибокими відгалуженнями і нервово давав розпорядження, обличчя мав бліде ніби на нього ніколи не потрапляло сонячне проміння. Може, через те, що лакований козирок фігуристого кашкета з високою тулією було насунено аж на очі, як у всіх гітлерівських офіцерів, що ніби справді ховали очі від людських поглядів. До високого всі прислухалися, запобігали перед ним. То був уповноважений самого рейхсфюрера Гімлера Топайде. Колеги жартома, поза очі, звісно, називали його інженером по розстрілах. Понад глибокими проваллями, майже приверху, було прорито неширокий карниз проходу. Навпроти, по той бік вирви, стояли ручні кулемети. Люди рухались по вузенькому виступі, ліворуч стіна, праворуч яма. Ззаду напирали інші, спереду косили кулі. Кулемети не замовкали, і людям шлях був один, лише вниз, у могилу. Снопами падали вбиті, поранені, напівживі чи й зовсім живі один на одного, влягаючись у щільні шари. Виповнені тілами провалля, поливалися хлоркою, загортались землею, просуваючись далі і далі уздовж яру. Так почалося. І потім понад два роки з цього найбільшого Київського яру доносились кулеметні черги та-та-та. Щоденно, понад два роки. Потім до яру спроваджували циганів цілими таборами, теж діти, жінки, старики, які були винні лише тим, що вони цигани і вони, здається, до останнього моменту не відали, для чого їх женуть туди. Не би одні втратили звичайну людську уяву і не здатні були вже поставити себе на місце інших, котрих знищували. Але ні, топа йде, ясно усвідомлював, що чинив. Ще міг відчувати і біль, і сльози, і страх, та сильнішою була віра, що це необхідно робити задля майбутнього Третього рейху. Згодом німці умертвили хворих Кирилівської лікарні і поранених, які лежали в корпусах, перетворених у військовий госпіталь. Біля давньої церкви на пагорбі з розписами Врубеля гітлерівці поставили душогубки, заганяли до них чоловік по 70 і вмикали газ. Двигун працював хвилин 15, потім задушених звалювали в яр, обливали дезінфекційним розчином і пригортали землею. Це тривало кілька днів, точно за графіком, навіть з перервами на обід. А пізніше почали приганяти сюди партії полонених із Дарницького табору. То був страшний табір. Поблизу великого залізничного вокзалу, на піщаних белебнях серед високих струнких сосен, ранені, знесилені голодні люди їли траву і незабаром трави не стало, лишився голий, згарцьований плац. Гризли кору дерев, і дерева стояли голі, обкорені до висоти, куди в'язні могли дотягнутися зубами. Їли все, що можна було жувати і проковтнути. Спійману жабу, ящурку, роздобуті десь картопляні лушпайки, бурякову ботвину, гнилий капустяний качан. Коли зголодніли до божевілля в'язні знетямлено накидались на щось їстівне, охоронці вдоволено реготали і стріляли в людей. Спершу з табору пригнали велику групу командирів, що до останнього захищали Київ і не змогли вирватися із трубійських боліт під селом борщів на Баришівщині. Їхніми тілами завалили довгий з пів кілометра протитанковий рів що тягнувся від яру до глинища цегельного заводу. Потім привели на розстріл матросів Дніпровської флотилії. Була пізня осінь. День видався холодний, вітряний, зривався купчастий тніг, Матроси йшли мовчки, глухою стіною у безкозирках, смугастих нетільниках, багато голих до пояса босих погрозливо здіймали кулаки вгору. Руки полонених були туго скручені колючим дротом. В яру не переставали татакати кулемети. Знову і знову приводили партії з Дарницького табору. Тисячі, десятки тисяч. Живі спершу загортали землею вже мертвих, а потім самі брели вузеньким глинистим виступом понад проваллям, де шлях для всіх кінчався однаково, падінням униз у безвість. Перебили футболістів, що наважились виграти у вищої раси, розстрілювали просто заложників, унтерменщів. За кожного вбитого солдата вермахту сто чоловік, за офіцера триста за акт саботажу 500 і так далі. Попервах з'являлись про це повідомлення за підписом коменданта Києва генерал-майора Ебергарда на афішних тумбах в газеті Нове українське слово, та з часом ці обяви погрози перестали публікувати, мабуть, не встигали підраховувати розстріляних. Ще живі загортали землею мертвих, щоб самим стати мертвими, бо не повинно було лишитися жодних свідків. Але незабаром виявилось, що й мертві можуть бути свідками. Тож, коли у 43-му році радянська армія почала нестримно гнати ворога з України і фронт наблизився до Дніпра, у Бабиному яру знову з'явився інженер по розстрілах топа йде. Він гасав на відкритій машині по вже знайомих для нього місцях, верещав несамовито, лаявся, здавався суцільним згустком нервів, межею істеричності, бліде, мов би, вицвіле обличчя його раз у раз судорожно пересмикувала потворна гримаса, відчувалося, що його інженерство не минуло марно для нього самого. І цього разу Топейде прибув за дорученням Гімлера, Як той висловився довести справу Бабиного Яру до логічного завершення. На закінчення тієї цілком таємної розмови зловісно мовчазний рейхсфюрер нагадав, ви вже мали нагоду відзначитись там у 41-му. Отож і тепер покладаюсь на вас. Пам'ятайте жодних слідів. Про все то пойде, мав потім особисто доповісти. 13 серпня, наприкінці спекотного літа, в яр наїхали довгі криті машини з есесівцями. Дорога з міста була перекрита. Розгорнулись роботи, що нагадували велике будівництво немов би споруджувались якісь оборонні рубежі, об'єкти. При в'їзді на територію густо обколючену дротом з'явився напис великими літерами «Бау Компані» будівельна компанія. За всіма правилами фашистського цинізму. Цілими днями гуркотіли трактори, бульдозери, щось розривали, щось зарівнювали. Вантажні машини везли рейки, кам'яні плити, лісоматеріали, дрова, бочки з пальним. Створювалось повне враження будівництва, до того ж особливо секретного. Вздовж колючої огорожі зводились високі дощані щити, їх маскували гілками, від дороги робили штучні посадки. У вузенькі траншеї глибиною з півметра втикали гіллясті, спилені, прикорені дерева й прикопували. Хоч хто міг щось там помітити, коли сторонніх сюди не підпускали і близько, довкола в радіусі кілометра тяглася зона смерті, і коли хтось туди потрапляв навіть ненароком, його негайно розстрілювали. Грузовики зупинялися перед ворітьми. Водії вилізали з кабін, а на їхнє місце сідали інші з нашитими черепами на рукавах, і лише тоді машини в'їжджали на територію табору. Тільки душогубки, яких називали гестапівці газвагини, їхали без затримки, майже не збавляючи швидкості. Вони квапились, вони не встигали. Ще так багато одиниць належало винищити. І от Микола опинився в цьому яру. Закуті в кайдани. Виявляється, їх ще не збиралися знищити. Добігли, куди належало всі. Їх могли легко перебити одразу хоча б у тій похилій ямі для розстрілів де Миколу найдужче вразила крута глиняна стіна, густо подірявлена кулями на рівні людських голів, або в дорозі пристрелити якийсь десяток другий, так було б навіть веселіше для охорони. Але конвоїри пригнали всіх, бо, мабуть, прийняли в'язнів строго по обліку і повинні були здати стільки ж. чотири одиниці вилізли із душогубки і стали шеренгою перед ровом для розстрілів. 34 одиниці кинулись бігцем далі по якійсь новонастеленій бруківці, невідомо куди, і ось зараз, важко відхекуючись, стояли тут на довгому розрівняному піщаному плаці у верхів'ях широкого з глибокими відрогами яру. З боків темніли прямовисні провалля, ніби якась неприступна фортеця, від воріт двоповерховий цегляний будинок, певне, для охорони, караульне приміщення, а трохи далі темно горбився довгий земляний насип, як величезна могила. Придивившись, Микола розглядів, що то землянка, тобто могила для ще живих, без вікон, мов бункер чи довжелезний кагат. Спереду у заглибленні темніла нора входу. Отже, хтось тут живе, чи житиме. Може, й вони, оці 34 вкрай виснажені одиниці, що так довго бігли від однієї смерті до другої ще якийсь час доживатимуть у цій могилі. Навпроти землянки тупо здіймалося в небо, обшальоване свіжими дошками, все споруджено тут зовсім недавно. Триметрова сторожова вишка з кулеметом, націленим у зяючий отвір виходу. А довкруж високі ряди колючого дроту, густо попереплутуваного, і дивно було, хто його міг так ретельно плутати, невже людські руки, один ряд, другий, третій, уздовж і впоперек, і скрізь вартові, буквально на кожному кроці, з автоматами на грудях, з буквами СД і черепами на рукавах та здоровенними собацюрами на тугих повідках, що гарчали і кидались на в'язнів, затятіше від своїх господарів. Але, виявляється, цього було мало. Рядів колючого дроту кулеметів на вежах автоматів, собак, вартових в кінці витоптаного піщаного майданчика, що тягнувся перед землянкою на низенькому стільчику, наче швець під час роботи. Сидів огрядний німецький солдат, уже досить літній, флегматичний. Перед ним лежав шматок широкої рейки замість ковадла, в руках мав замашний молоток з довгою ручкою, збоку навалені купою ланцюги, приблизно метрові шматки, майже таких, як біля відра їхньої криниці. Знову Миколі довелось підступатися першим із-за свого високого росту. Конвоїр грубо турнув його до коваля, солдат навіть не глянув на в'язня, немов перед ним взагалі не було нікого чи не хотів дивитись, чи, можливо, не міг, бо був уже літній, добрий з вигляду чолов'яга і, певне, пам'ятав, що ковалі споконвіку існували на землі не для того, щоб заковувати людей. Очевидно, мав цю професію ще до війни. Потрібне завжди і досить складне ковальське вміння. Спритно оббив ланцюгом закривавлені босі ноги, мабуть, у людей він бачив тепер лише ноги. Точно посередині скріпив ланцюги напіврозігнутим хомутиком, схожим на шайбу гровера, потім влучний удар молотка до широкої рейки, і хомутик заклепано. Дзень, і ти вже у кайданах. Для чого ж отут ще кайдани? А мабуть, треба. Як у давніх каторжників, про яких читав ще учнем, бачив на картинах, у фільмах, для чого заковували їх знесилених і безпомічних. Довкруг була охорона, озброєна і сита, міцні загороди, непроходимі хащі, піщані пустелі, а їх оплутували ще й ланцюгами. Боялись, щоб не втекли, а більше, либонь, остерігались могутні сили людського духу, що лишався нескореним і в побитому кволому тілі, і в найглухіших темницях. Нелегко збагнути, для чого, не сила повірити, а от закували. І таки в кайданах одразу стало набагато тяжче, бо, мабуть, для людини найтяжче відчути, що ти раб. Дзень, і ти в кайданах. Так неймовірно, просто і швидко, що навіть не вірилось, ніби вже все. Стояв і то почекав ще чогось зрозумілішого. Його злісно штовхнули в спину век, і Микола мало не впав, борвонувся ступити, як завжди, як звик ходити в житті на повний крок, а кайдани смикнули назад, зупинили рвучко, і він ледве втримався на ногах. Тепер підійняти ногу було трудніше, належало призвичаїтись до цього, але хоч і здатна людина звикати до всього, чи зможе він звикнути до ланцюгів, ступнув ще раз і кайдани металево забрязкотіли, і той брязкіт болем відлунився в змученім серці, видався жахливішим за все, що довелося чути раніше: постріли, крики погоні, собачий гавкіт, зловтішні слова слідчого, влипливі удари гумового бича, моторошне хляпання дверей душогубки. За все життя, хай коротке, не випадало зазнати чогось принизливішого за цей брязкіт, оці приржавілі ланцюги на позбиваних до крові щиколотках. А найгірше втеча, про яку думав постійно, навіть намагаючись про неї не думати, тепер одразу віддалялася так далеко, ніби й зовсім зникала у невиразній безвісті. Де вже тікати, бігти, коли навіть тупнути не міг нормально. Ланцюги волочились по землі, боляче впивались в тіло, обтяжували і без того знесилені ноги. Конвоїр указав на мотузіні обривки в ящику, який стояв збоку. Мовляв, бери, і Микола здогадався, що то вервечки для прикріплювання кайданів. Фашисти і це передбачили. Нагнувшись, узяв шпагатину, підв'язав ланцюги до пояса. Так не мов би зручніше, хоч тепер доведеться ступати ще вужче, просто дріботіти, але ж ланцюги не волочитимуться позаду, не врізатимуться у тіло. Дзень! І ще один бранець закований, лише один удар на кожного. Чи то грядний коваль хизувався своєю професійною спритністю, чи зберігав сили для якихось інших потрібніших великій Німеччині справ, до яких могли ще додуматись фашисти а може, вважав надто вже зайвими ці удари і виконував їх механічно, завчено для вигляду, Дзенні хомутик надійно заплішений. В'язні по одному підступали до коваля, тупо, ніби спросоння дивились на свої ноги, що їх гладкий німець вправно оббивав залізним гадючим, і потім вступали в бік, неуміло спотикаючись, бо ніхто не звик до такого, не знав, як треба ходити в кайданах. Отже, перш ніж знищити, їх збиралися використати на якихось роботах як каторжників. Хотіли висмоктати з них все, що можна, і лише тоді вже мертве тіло умертвити остаточно. Коли коваль дзенькнув молотком 34-й раз, міцно сплющивши 34-й хомутик, в'язнів знову вишикували і погнали у затхлу глибінь яру де сизо коливався туман, ховаючи все від людського ока. Та коли спустилися нижче, виявилось, що то не туман провисав тугою запоною, а дим густий, знадушливий, насичений смолистою тіптявою і особливо ядучим смородом, від якого починало нудити. Хоч ніколи не доводилось вдихати подібного запаху, а проте здогадався сто відгорілих людських тіл, от присмаленого волосся. Не помилився. На дні яру серед спеціально розрівняних майданчиків здіймалися вгору якісь дивні споруди, немов штабелі шпал біля залізниці, але набагато ширші і вищі, метрів із шість у квадраті штабеліті масно куріли чорною, як сажа кіптєвою, чаділи нудотним димом. Коли підійшли ближче, Микола розрізнив у тих штабелях поміж шарами дров людські голови, ряд обвуглених головешок, ряд обсмалених голів, кругляки дерева, кругляки черепів, і так от самого низу до верху. Війнуло смородом нафти, певно, штабелі обливались пальним, щоб легше загоралися, але вони, одначе, тліли, курились, бо не могло добре горіти те, що не повинно було горіти. Поміж триметровими штабелями мертвих снували живі трупи, такі ж, як він, напівголі, знесилені в кайданах. Одні, зігнувшись в три погибелі, натужно волочили залізними баграми знівечені трупи, другі вкладали трупи у штабелів переміж із дровами треті на місці, де вже дотлівав старий штабель, згрібали попіл, пересівали його щось, дошукуючись під наглядом гестапівців. Четверті, кожен робив щось своє, чого і у вісні не приснилось би. Навіть подумати не могли, що людина здатна таке виконувати. Снували чорні зарослі, вкриті ранами, гаром, трупною гнилизною, з загостреними, наче у покійників, носами, глибоко запалими очима, лише зуби іноді зблискували несподіваною білизною. Виходило вони 34 смертники, привезені сюди на підмогу цим сотням приречених висохлих, немічних, не схожих ні на живих, ні на мертвих. Їх привезли на поміч, бо ці не справлялися, не встигали зробити те, що гітлерівці поспішали зробити. Посірілого від попелу складу тут усе було сіре від людського попелу, земля, трава, кущі, навіть вода у струмку. Видали теж чорнілі від сажі лопати і повели узвивисти від галуження. По дорозі старший з наглядачів щоразу спинявся, щоб прикидав, витягав з кишені якусь незрозумілу схему і, подивившись на неї, невпевнено роззирався на всі боки. Нарешті зупинили колону і наказали копати. Шнель! загиготіли наглядачі побрязкували кайдани, шкрьогали гидко лопати об камінці, об якесь поржавіле залізяче, вкопувались глибше і глибше, виходив начебто довгий рів, чи, може, могила для когось, якщо не для них самих. Але ж чому саме тут? Старший і далі все щось звіряв, прикидав, велів копати то в одному місці, то в другому, нервував, злився, відчувалось, щось потрібно було знайти і відкопати, а воно не знаходилось, і закрадався сумнів, чи там шукають. Канава глибшала, довшала, справді набираючи дедалі більшої схожості з могилою для багатьох, а під лопатами був тільки пісок, глина, каміння, Струхляві залізяче, невідомо для чого і ким сюди нанесене. Можливо, бурхливі дощові потоки та весняні струмки нагорнули все те до яру, поступово замулили піском та глеєм. Тут, сюди, злився старший наглядач, вказуючи щораз нове місце, але де не брались копати те саме, длубались, аж поки не споночило. Тут, у глибині задимленого яру, якось особливо зненацька раптово, коли б навіть докопались до чогось, могли б і не помітити, не розгледіти як слід. Тоді їх погнали назад до табору, де двоповерховий цегляний будинок караулки і триметрова вишка із дисковим кулеметом, націленим у темну нору землянки, де вартовіли вівчарки, де вже зовсім несподівано для в'язнів було приготовано щось схоже на вечерю. В залізному бідоні парував суп, ріденький і соєвий, але головне гарячий, щоб смертники могли працювати, їх доводилось все-таки бодай трохи підгодовувати, дали по черпаку кого був знівечений казанок, в кого бляшанка з-під консервів, погнутий кухлик чи якийсь черепок, і теплота баланди приємно розкотилась по тілу, оживила його, можливо, навіть дужче, ніж за звичайних умов найситіша страва. Потім знову зігнали в колону для перевірки. Напівголих, закованих, обдивлялись, ретельно обшукували. У маленького висхлого, мов хлоп'я в'язня, знайшли у ділявій кишені скляну скалку довгу і вузеньку, як лезо. Хлопця вивели в бік і тут же за кілька кроків скосили чергою з кулемета. В'язень упав, але потім поворухнувся, спробував підводитись, наче й не прошило його, наскрізь кілька смертельних куль. І тоді до нього кинувся високий худий офіцер і влучно дострелив його одиночним пострілом з пістолета в око. Елегантний і вифранчений у чорних рукавичках, отой, що кричав, роздягайся. Скалку забрав старший з охорони. Звичайний осколок розбитої пляшки, знайдений, певне, там, у відгалуженні яру в піску, де довго копали, так ні до чого і не докопавшись. Звичайна скалка, але охороні вона видалась небезпечною, бо нею можна полоснути по очах конвоїра чи бодай самому собі перерізати вени. Пристрелили чітко і діловито, хай інші це бачать і не замислюють щось потайного недозволеного пристрелили так просто, наче скомандували людині лягай. А після всього бігом до землянки. Возенький хід круто спускався вниз у підземелля. Тепер спати. Хоч, звісно, місця лягти для всіх не вистачало, але хто це вигадав, що спати обов'язково потрібно лежачи? Головне, щоб усі втислись досередини, і можна було зачинити залізні двері з товстих металевих прутів, як грати, засунути в грубо приварені скоби.